Hevalı hu bir emecüne mıhribi şeyha tamam yukadı gel yaka kurde Geçikti belele dayki hayrane E andiamo adesso a seguire la carovana femminista, carovana femminista eh, che hanno messo in piedi un gruppo di giovani femministe, lesbiche femministe che è partita dal Kurdistan l'8 marzo per eh, renderci al, eh, in Portogallo per il 17 ottobre attraversando diversi paesi del, dell'Europa larga diciamo e questo cantante Enur l'avete forse riconosciuta Mandiamo per adesso il generic, lo spot in francese di questa iniziativa. Marche mondiale des femmes. Caravane féministe. Le carnet de route. Accès à la à la propriété, la citoyenneté et l'alphabétisation. raisons de marcher. Pourquoi appeler la misère, corruption, impunité, à violence aux femmes. E allora eh, avevano mm, proposto di mandare in giro alle radio femministe un diario del, del viaggio e l'hanno fatto, avevano la, avuto l'idea di mandare delle interviste di donne incrociate sul loro viaggio. Ci hanno mandato oggi eh, un'intervista un a una donna kurda e un'intervista fatta in francese e, eh, ve la mando e faccio la traduzione. Marche mondiale des femmes. Caravane féministe. Le carnet de route. Acceso à la tierra, la propiedad, la ciudadanía et l'alphabétisation. La caravane de la Marche mondiale des femmes fait étape à Mardin au Kurdistan. La caravane euh, de la marche mondiale a fait étape à Mardin, au Kurdistan. Nous y avons rencontré Aïché, militante kurde exilée en France. Abbiamo incontrato Aïché, est une exilée eh, kurde en France, militante. Bonjour, je suis Aïché. Euh, J'ai 35 ans. Euh, J'habite en France. Je me suis réfugiée en France en 2002 depuis. je euh, buongiorno, sono Je suis eh, sono eh, una donna s'est che mi si, en mm, è rifugiata in 2002. Eh, j'ai fait ma vie là-bas. Euh, je suis... j'ai e poi eh, ho iniziato a fare la mia vita in Francia. kurde. Euh, qui a été obligée de déménager vers les métropoles de Turquie dans les années euh, de 92-93, euh, c'était une période chaude. Sono una donna che è stata obbligata a spostarsi dans eh, nelle grandes mm, eh, grandi città turche negli années 92 chaud. È eh, stato pour... un euh, periodo molto caldo. Tous les Kurdes, puisqu'il y a eu plusieurs euh, détruire des petits villages. Donc on est... è... stato molto duro per uh, molti curdi perché è stato un momento in cui uh, sono stati distrutti molti paesini. Tu es obligé d'exiler d'abord dans les métropoles tur il y a eu plusieurs oppressions sur les villageoises. Eh, abbiamo eh, avuto, dunque siamo les verso le metropole eh, turche, ci sono state molte oppressioni verso le, le donne dei paesi. De, de mon village, del mio paese. En, en arrêtant les gens. Oh, et puis en disant il faut que vous quittiez le village, sinon on fait euh, menaçant les gens. Donc... Eh, hanno minacciato, picchiato la gente dicendo che loro dovevano lasciare il, villaggio. Oh, on était tous obligés de partir. Siamo stati tutti obbligati a andare via. Il n'y avait pas, avait pas d'autre choix de déménager. Le village est carrément resté sans E, e, dunque non c'è scelta, il villaggio è, addirittura è rimasto così da solo, sans habitants. C'est le gouvernement turc, c'était les militaires. Erano les militaires turcs. Parce que moi, pendant que j'étais école primaire, euh, il y avait toujours les militaires dans nos villages. Io per esempio quando stavo alle elementari c'erano sempre i militari turchi nel nostro villaggio. C'est qu'ils venaient, ils se garaient quel quelque part un peu plus loin du village et puis ils partent dans les, dans les montagnes pour euh, trouver les guérillas de Kurdes. Des fois, on... arrivavano, si parcheggiava vicino a, si parcheggiavano vicino ai villaggi e poi andavano nelle montagne per cercare i eh, i guerrieri kurdi. Eh, oh, souvent on attendait les bombardements de, euh, ils vont ils nous dérangeons chaque fois. Euh, voilà, est-ce que vous donnez des choses Est-ce que les guerriers ils viennent dans le village C'était des choses comme ça. Et uh, sentivamo i bombardamenti, venivano euh, a disturbarci chiedendo sempre se davamo da mangiare ai guerrieri, eccetera, era sempre, sempre così. Quand on partait à l'école, l'école, l'école primaire, le collège, était à peu près 3 km de notre village. On faisait toujours aller-retour, mais tous les matins et tous les soirs, quand on rentre, mon père ou mon grand-oncle, il y avait trois, quatre grands qui nous, qui nous accompagnent parce que euh, pendant toute la route, il y avait des grandes voitures des militaires, il y avait des militaires partout. Quand j'ai compris E, e, dunque io per esempio quando andavo alle elementari o anche alle medie che era un posto a tre chilometri dal mio villaggio sempre sempre i padri o i zii ci accompagnavano perché c'erano tanti militari in giro. Je me suis approchée à côté, à côté dei militants kurdi. Quando ho capito la questione kurda mi sono avvicinata ai militanti kurdi. parce que toutes les choses que j'ai vécues euh, pendant mon enfance, les interdictions sur les Kurdes, de ne pas parler la langue librement, et puis d'être comme une deuxième, troisième euh, degré de population, Très male. Perché io da, da, quando ero piccola tutti questi vieti, eh, per esempio non avevamo il diritto di parlare la lingua kurda. Ehm, e... come se vous êtes rien du tout. Il fatto di essere sempre considerati come delle persone di seconda o terza classe, di valere niente. Oh. Euh, même, même aujourd'hui, même aujourd'hui, des fois, on ne peut pas dire euh, librement je suis kurde. Anche oggi, eh, on non si può dire eh, liberamente io sono kurda, kurdo. On ne peut pas parler notre langue. Non possiamo parlare no la nostra lingua. Euh, il y a eu une guerre, il y a des combattants. Donc, nous, on ne peut pas rester les bras croiser voilà. Il faut... E, e dunque et donc nous ci sono i combattenti e dunque noi non possiamo rimanere così alle braccia uh, faire quelque chose Dobbiamo devons faire quelque chose parce Que, malheureusement, le gouvernement turc, ça a été toujours comme ça. E dobbiamo fare qualcosa perché comunque per sfortuna eh, cioè, la, il governo curdo è sempre stato così. Uh, il accepte pas la réalité du kurde en disant non accepte la, réalité kurde. les kurdes n'existent pas il n'y a pas une peuple kurde dicendo les, Kurdes n'existent, pas, il non a un, un peuple kurde. ça c'est interdit, ça c'est interdit. E questo euh, è vietato, questo vietato. Il faut vraiment faire quelque chose. Il y a, il y a eu plusieurs, plusieurs massacre sur la population kurde. Et donc, si, si, faire quelque chose, ci sont stati uh, stragi, e stragi la population kurda? Euh, il y a eu plusieurs regroupements contre toutes les massacres, toutes les injustes. Il y stati uh, molti ragro, ragro, qui che sont messe insieme contre queste stragi. Euh, et le Parti travailleur Kurdistan, le PKK, a été créé il y a 36 ans. Le, PKK stato creato 36 Le leader de cette groupe, c'est Monsieur Chalan, qui est actuellement en prison d'Imrali, qui a été arrêté en Europe et renvoyé en Turquie, ça fait 16 ans. Et donc le leader, comme vous euh, le savez, Oshalam, euh, qui est en carcere a euh, qui est stato arrestato in Europa et rimandato en Turquie 16 ans fa. On a vécu, nous avons une histoire très très triste. À la fois c'est injuste et puis ça nous oblige à faire la lutte. E dunque è una storia molto triste, molto ingiusta e, e dunque questo ci, comunque si spi- ci spinge a fare la lotta. Uh, moi j'ai voulu participer. Ho voluto partecipare. Donc c'est come ça che ho cominciato a militer a partir du lycée. E puis... È così che ho iniziato a, a diventare militante quando ero al liceo. Le manifestazioni Des choses comme ça, ça les gardes à vue. C'est comme ça que ça a commencé. Et puis... Les manifestations, les incarcerati, et aussi, euh, euh, che, Ça se termine euh, très très gravement. Questo si è, si è chiuso, si è continuato e, e, e in modo molto grave. Et 17 ou 18 ans. Voilà, j'ai voulu participer à ce groupe, aller combattre pour mon peuple. Quand j'avais e 17-18 ans, j'ai voulu participer à ce groupe pour combattre pour il peuple. Il y a des jeunes qui meurent tous les jours dans les montagnes et puis c'est pour nous, c'est pour notre peuple, c'est pour Perché ci sono giovani che giovani, giovani che, che muoiono tutti i giorni nelle nostre montagne e dunque volevo fare qualcosa perché lo fanno per noi liberté. Et la On est allé jusqu'à la frontière d'Iran. Malheureusement, on s'était arrêté là-bas. Euh, donc on a été arrêté. Donc, nous sommes andate fino al confine con l'Iran Et poi ci siamo fermate et poi ci hanno fermati. Et puis la garde à vue, ça a duré longtemps avec. Ci hanno incarcera incarcerati per, a lungo. Euh, très très euh, les choses lourdes pour une jeune fille. Sono des choses molto pesantes per una giovane, giovane donna comme moi. 17 ans, c'était très très dur. 17 anni era molto duro. J'ai encore des traces. Ho ancora delle tracce. Peut-être pas psychologiquement. Forse non. C'est vrai que c'était dur. Non forse psicologicamente, è vero che era duro. Physiquement, j'ai encore des traces de cette arrestation mais physiquement physiquement, j'ai encore des traces eh, sur mon corps de questa, C'est que ils ont essayé, ils ont essayé de brûler les seins. provato a bruciarmi i seni. J'ai encore des traces sur mes, euh, mes seins parce qu'ils ont essayé de brûler. J'ai encore Une fois que la garde à vue est finie, que je suis rentrée à la maison, euh, j'avais tellement eu les coups de, coups de tête que j'avais une mémoire floue. Poi sono tornata a casa, mi avevano così picchiato la testa che avevo la memoria molto vaga. Euh, je me souviens rien du tout, ça durait vraiment longtemps. Il y de temps, de temps non mi ricordavo di, di non molte cose, niente quasi. Euh, à peu près un an, un an et demi. un an un demi. Euh, e petit à petit, ça s'arrangeait. J'ai voulu reprendre mon étude. C'était pas possible. Oui, sono stata meglio, ho voluto riprendere i miei studi e non è stato possibile. Après, eh oui, on était libre, mais il y avait le, le tribunal qui Parce Perché eravamo liberi, libres, mais il tribunale che continuava. C'è trois filles et un garçon. Avant tre ragazze e un, un ragazzo. Euh, donc euh, le garçon a été renvoyé au prison et les filles, euh, non, on, on, nous a laissé libres. Eh, il ragazzo è stato mandato in carcere, invece noi eh, le mm, femmine siamo state liberate. Euh, les faits que on a voulu participer, euh, c'est pas une raison pour euh, mettre en euh, prison. <laughs> Il fatto di partecipare solo non era una ragione per metterci in, in prigione. Parce qu'à l'époque il y avait Euh, il y avait l'histoire de rentrer en Europe, ils étaient en train de changer les lois, etc. Perché all'epoca volevano entrare nell'Europa, stavano cambiando le, le leggi. J'aurais un risque que je sois en prison. Donc, euh, toujours c'è sempre un risque per, per remettre eh, rimettermi in carcere. De quitter la pays. Et donc euh, ho, ho lasciato il paese. Euh, je suis sortie avec une fausse carte d'identité et faux. Sono uscita con una, una, carte una carta d'identità falsa et un passaporto falso. Sport, euh, en passant plusieurs pays. En traversant euh, divers pays. Je, je, suis arrêtée à France, donc euh, j'ai fait la demande d'asile en France euh, début de 2012. donc je suis arrivée en France, j'ai fait la richiesta d'asile En France en 2012. 2012 la demande euh, d'asile, ça a été acceptée dans trois mois. Donc j'ai eu la chance, on va dire. <laughs> Sono stata molto fortunata perché in tre mesi hanno accettato la mia richiesta di asilo. Facile tout. Déjà j'avais j'avais trop de choses dans ma tête, c'est que c'était lourd. J'ai passé une très mauvaise période. Euh, donc euh, j'étais déjà trop fatiguée. ero molto stanca, cioè, cioè avevo passato un periodo molto duro e mm, ero un po' persa. Après d'être seule dans un pays e poi essere da sola in un paese esilé, esilata, uh, una lingua che non capivo per niente. Uh, tu connais même pas un, un mot de refaire tout Euh, c'était trop trop dur. Ricominciare da, da, da capo era veramente duro. Mais c'est ce qui était bien, c'est que j'ai bien aimé la France. Donc, euh, euh, j'ai, je me suis adaptée tout de suite. La cosa bella è che la Francia mi è piaciuto e mi sono abbastanza velocemente adattata. I Kurdi on est trop solidaires entre nous. Poi i curdi siamo molto solidali tra noi. Quand on attend qu'il y a une Kurde, il y a une nouvelle Kurde arrive, on s'aide entre nous. Euh, Quand arrive une nouvelle kurde, nouvelle un kurde eh, J'ai vu aiutiamo C'était dans une famille. J'ai eu mes papiers, j'ai fait cours de français. Un an plus tard, j'ai repris mes études. Dopo sono rimasta in una famiglia, ho, sono riuscita avoir avere i documenti, ho fatto lezioni di francese, puis après eh, dopo ho ripreso i miei studi. Strasbourg, euh, Université Euh, et puis, euh, en même temps, j'ai trouvé un petit boulot. Poi ho trovato un piccolo lavoro. Aïché est militante de la Marche mondiale des femmes en France depuis deux ans. Cette année, pour la quatrième action internationale de la marche, des centaines de femmes venues d'une quinzaine de pays du monde. fait partie de la marche mondiale da, da Et anni e euh, Retrouve au Kurdistan. Pour la première volta si retrouve in Kurdistan. Manifester leur solidarité et leur soutien avec les femmes kurdes en lutte. E dunque noi siamo, qua, siamo state lì per um, manifestare la nostra solidarietà con eh, le donne kurde in lotta. C'est l'occasion pour Aïché de rentrer dans son pays pour la première fois depuis 15 ans. Et donc era l'occasione per eh, Aïché di ritornare nel suo paese per la prima volta da 15 anni. Pour moi, c'était un très très grand événement. C'est parce que euh, j'avais l'interdiction de rentrer en euh, Turquie pour moi Per un événement énorme parce avevo l'interdizione l'interdiction d'entrer eh, en in Dans des années. Aujourd'hui, c'est la première fois que je retourne dans mon pays. Pour moi, c'est c'est quelque chose de très émotion. Émouvant, voilà. Et Et moi, je suis sono molto emozionata di tornare nel, ehm, nel Et je rentre pour la première fois chez moi. Euh, j'aimerais bien euh, vous raconter l'histoire de moi et ma copine que j'étais en garde vue parce que elle, elle s'est engagée ici du côté du Kurdistan pour le travail de marche mondiale des femmes. E, e, dunque torno per la prima volta e c'è una storia che mi piacerebbe raccontarvi è la storia con la mia amica con chi ero in, uh, incarcerata e che lei si è impegnata qui in Kurdistan nella marche mondiale pour recevoir des enregistrements tout ça quand je me suis enregistrée euh, depuis la France que j'ai mis mon nom et, et elle se disait voilà c'est Aïché et puis elle a essayé de m'appeler ça fait ça fait plus de 15 ans qu'on s'était pas vu j'avais pas de nouvelles d'elle elle m'a appelé j'étais choquée choquée et puis là un jour et lei eh, si occupava delle, delle iscrizioni e quando ha visto che avevo fatto l'inscrizione per venire eh, provato a chiamarmi chiamarmi e poi mi ha chiamato e io ero proprio scioccata on s'est retrouvé ici c'était je suis très très contente de ça. nous sommes siamo ritrovate qua e veramente sono molto contenta di questa cosa. La guerre, peut-être que les gens sont fatigués, les gens sont désespérés, etc. Mais non, on a toujours le joie, on a toujours une très très grand espoir et la eh, si potrebbe dire che forse con la guerra la gente è stanca, la gente è disperata, ma no, no, no, no, no. siamo qua, abbiamo veramente una grande speranza, molta forza. Volontà per la paix. Una grande volontà di pace. E donc on a toujours une joie. Et puis on a, on a vraiment besoin d'être heureux. E poi abbiamo veramente bisogno di essere felici. On a tellement souffert. on continue à souffrir. Il y a, y a des drames. Abbiamo sofferto tanto e, Et continuiamo a, à souffrir. ci sono dei drammi. drames. Des histoires très très tristes. Delle storie molto triste. Et c'est trop dur. Mais quand on est ensemble, voilà, on attend la musique, on danse, on crie joyeusement. Eh, è molto duro, ma quando siamo insieme mm, sentiamo la musica, iniziamo a ballare. Eh, euh, on profite chaque instant pour être ogni heureux. istante per Parce essere que felici. on a mérité d'être heureux. Perché meritiamo di essere felici. Vraiment, on a besoin de la paix, on a besoin d'être heureux. Voilà. Perché veramente abbiamo bisogno di pace, di essere felici. Pour moi, ça a été génial, ça a été très très bien. Déjà la solidarité que nous, nous avons tous ensemble rapporté au Kurdistan. Et per me era stato geniale, era stato vraiment grande questa solidarità che abbiamo riportato tutti insieme au Kurdistan. Je suis kurde, ça me touche d'un côté, mais je vois dans tous les pays, il y a des femmes qui sont venues, qu'on est tous ensemble. Eh, sono donc dunque mi, mi, tocca molto di più, ma vedo che ci sono delle donne che sono venute di tanti, tanti paesi diversi. Uh, qu'on, euh, qu'on le dit tous ensemble, Jin, Jian, Azadi. Che abbiamo gridato tutti insieme, Jin, Jian, Azadi. Signifie femme, vivre et liberté. Euh, donne euh, euh, vita et libertà. E dunque abbiamo sentito dunque, il, il, primo diario uh, di viaggio della carovana femminista in viaggio attraverso l'Europa, era un'intervista di Aisha, donna kurda eh, rifugiata in Francia, andata per l'occasione della partenza e del 8 marzo eh, in Kurdistan turco. E ringraziamo le compagne di fare questo lavoro, di, di darci notizie e um, aspettiamo la prossima.